je tema koja je jako osjetljiva. Često o njoj govore ljudi koji ne imaju dobro, koji su dobro upućeni u ovu tematiku, a često i govore oni koji dobro poznaju tematiku navodeći jednu na svoja razmišljanja, na svoju logiku ili na svoju neku korist. Međutim, ovom su mnogi govorile koliko je, znači, i ono što je dokaz, odnosno da nisu ljudi bili spremni za ovu temu, jeste i htiva razilaženje koje se desilo u pogledu ove teme, zato što ljudi nisu imanski bili spremni za ovo i nisu dovoljno imali znanja o ovoj tematici, a ova tematica tematika je naši ostva vjere. Međutim, ima oni koji su ovu tematiku ubrali u fik, u razumijevanje vjere. Međutim, vidjet ćemo da fik samo površno govori o ovom, odnosno fik realizuje ovu tematiku, a suština i bit ove tematike stvara kine. Kako ćemo to znati, vidjet ćemo šejhove koji su pisali knjige da su uvijek o tagutu i tagutskom zakonu pisali u Akide. A Fik je samo objašnjavao u Kubat, znači kazneno pravo, kako se ono izrašava. Međutim, neki to ne kažu da se ne treba ove teme doticati zato što nije došlo vrijeme za to. Međutim, za usulu din je uvijek treba da bude vrijeme. Neki su govorili da znači, ovu temu ne treba obrađivati zbog Fikulaki, ali maslare stanja u kojem se nalazimo ili koristi koja preizlazi ili štete iz ove Međutim, možda mi noćas ne bi ne ni govorili da nije traženo od nas, jel? da progovorimo što, zato što su izbori vrlo blizu, a nama je naređeno da ne, moruna bil maruf i onehevna ili munker, da naređujemo na dobro i da odvraćamo zla. Morat dobro pratiti ovu temu, jer u ovoj temi, ako bude slušalac, onaj koji je postavio pitanje, sluša ovu temu, kako ona se bude odvijala, u njoj će sam odgovor mu biti da njegova sva pita. Ali ćemo mi ipak na kraju svako pitanje posebno i naposlano, inšalahu ta'ala rešiti. Radi se znači o zakonima mrmu Allahu a djela djelalu djela šanu ta'ala. Svaki pametan insan koji je iskren u srcu, i koji koji na Allah Đelešanu veli dobro man juri dillahi bi hajde bi fekti u petin kako kaže poslanik sa svom ostahiju kome Allah dželešano želi dobro da njemu da razumije vjeru a razumijevanje vjere je shodno njegovom imanu onaj koji čvrsta imana i koga Allah dželešano daruje da razumije vjeru ovo pitanje samo kada bi vidjeli ova stvar od koga je nastala drugi zakon ima Allahu a zakona bilo mu dobro Drugi zakon mimo Allahova zakona su znači izmišljeni zakon jedna od najvećih novotarija koje ljude izvode izvjere, a nastali su od nevijednika. I prije objave Kur'ana, kako Allah Đelešano spominje, i u umetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem je došao od nevijednika. I to je bilo dovoljno mu'minu da od nevijednika u pogledu naše vjere ne može doći hajde. Pa i ova, ova prvi, i ova prva tema koju ćemo rešavati i za sve ono što ćemo objasniti, poslanik se samo jednostavno rekao u jednom običnom hadisu koga hoće svat, ko neće filozofirati, ko neće istraživati i tražiti dokaze svoju strašu i povođenju za nekim materialnim koristima ovoženjaločkim priđama i ciljevima. Allah, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame u jednom hadisu koji u sahiju kaže Halifun mušikini, Halikul Jahuda vrn Nasara. Znači, razlikujte se od mušlika i razlikujte se od židova i kršćana. Međutim, kada u pitanju sekularizam, o kojem ćemo prvom govori, jer on obuhvata i demokratiju, jer sve je to sekularizam, on znači nije nastao od poslanika, i nije nastao od vjeri. To nije monoteizam, a svi su poslanici spovjedan monoteizam. A u tom jeste intihakom sustvo koje je došlo od Allaha Azza wa Jalla Allah Zvršanu naređuje da se sprovodi. Međutim, ova riječ je nastala u engleskom prejevodu. Znači, ova riječ znači materialist. Znači, sekularista je u prevodu engleskom seku, onaj materialist. Znači, čovjek koji nema veze s čerom. Pazi. Isto tako u drugim knjigama, enciklopedijama ćemo naći gdje kaže da je materialista čovjek koji ima socijalizam je znači insan ili socijalista je insan koji nije produhovljen, znači nema ništa svjetlo. A, ama apsolutno nema ništa sa vjerom islamom. Znači, sekularistički pokret, koji je nastao prvi u Francuskoj je napravljen ne kao pokret koji je pokret znanja, ilma, a njegov nastanak je produkt zato što je crkva u srednjem vijeku znači spaljivala učenjate vodila se protiv nauke. I od te francuske revolucije on, koja je ustala protiv crkve zato što je crkva odbijala nauku i spaljivala, vi znate, da je spala Juru Gargira, odnosno onaj Parkućija i ostale, Dali Galileja i ostale, znači i pomagala je vladare u njihovom zulumu. Crkva pomagala vladare u njihovom zulumu, a njihov sam je zakon sekularistički zakon, oni su ga izmenili, nije vjetski zakon. Od su ustali ljudi protiv crkve da se boje zato što je ona vraćao nazajstvo. Međutim, i ljudi su izmislili svoj zakon mimo kao na podnavni zakon tog crkvenog vjerskog sekularizam. Međutim, tu uopće kada vidimo, poredimo sa islamom, i islam nije trebao doživiti svoje devijacije i iskretanje, zato što islam nije kao hršćanstvo. Islam ne, da, ne zabranjuje znanje. Islam naređuje znanje. Tada je Balikul Farida, sada kudim muslim. Kaže znanje obaja svakom slanu. Prva obaja je bila ispred uči jefe illahu ladina amenu minku vele ladina utunit darađa Allah je na visoke stepene uzdik odasli koji su vjeri kojima dato znanje her jeste vin ladina jale mune vele ladina vaj jale mun jesu isti oni koji znaju oni koji ne znaju Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sallam kaže ko se uputi tražeći puta, tražeći znanje Allah želešano će mu lakša put do ženeta U mnogim predajama kaže, ko nauči tu i tu, će tu i tu, ko nauči tjeski stvari tu i tu, će nadal tu i tu. Puno, puno ti dokada novo šarijati, ovdje nije mjesto da ih objašnjamo. Znači, sekularistički pokret je, znači, pokret koji nema ništa sjeru. Znači, on je tunjalučki pokret, pokret materializma, koji je htio da sruši sve vjere i da postavi zakon koji će ćete zasnivati, znači zakon koji će ući sve ore živo, ljudskog života. Znači i u njegov, znači, vjerski će pokvariti, uće znači njegov školski sistem, odnosno sistem nauke, sistem ekonomije, sistem ratovanja i bilo koji drugi sistem. Znači potpuno nas sluši vjeru. Međutim, ako smo rekli da je taj sekularizam proširio na muslimanske zemlje, nažalost, a nije trebao da se proširio islam, nema ništa sa hršćanstvom. Ko je proširio sekularizam u islamske zemlje? Prvo su hršćani koji su bili Arabi. oni su prvi od hršćana sa zapada prihvatili sekularizam i oni su ga najviše proširili u arabske zemlje. Pa su došli, pa su postali arabske zemlje, sekularističke zemlje. Drugo, studenti iz arabskih zemalja, koji iz muslimanskih zemalja, koji su išli studirati kod njega, bili su zapadnili njihovim dunjalučkim napredkom, pa su mislili da je rado njihovog nazadovanja njihova vjera. To jeste islam, što nije tako. Jer islam u svim porama života, daj da kažemo, tjera ljude da budu napredni, da ne budu konzervanti, da ne budu nazadni. Ono što se može da menja, znači, islam na ređe da se menja. Pa smo spominjali ovdje da je spuštena sura Hadi, gdje Allah Zoršanu kaže da je spustio Bože. Pa što je suru nakon gdje Allah Zoršanu kaže ona, i konje i magarca i tebe dao je da jaše tebe zine i ta ukrasa u jakom kumala tada nuh. A vi ćete napraviti nešto što još ne tu to su avioni, danas su sva prirodna sredstva, kopljena, vazdušna ili, ili vodena. Islam znači nije kriza, ikre, sama objava ikre znači uči u sinji, sferama, odnosno porama života, islam znači nije kriv tome. Međutim, ko je još proširio sekularizam u arabske zemlje? Oni koji su išli posjetiti zapad. Pa su isto zadigljeni bili njenjom nekim stvarima, pa su pričali, osvojili, našćen je pisao čak knjige o ljepotama zapada. Tako da su muslimani nadalo slaba imana i vrlo slabog znanja, a kad su ljudi slabog znanja i slabog imana, to je najveći tlo gdje se može postijati sve što ne valja, teško će što ti ljudi posijati, posijati, hajde. Oblici sekularizma. Oblici sekularizma imaju dvije vrste. To je oblik socijalistički, to jeste ate, ateistički, koji ne negira potpuno vjeru. Znači, to je sekularizam. I drugi je laicistički, u koji potpada i demokracija, znači koji vjera kažu bogove na nebesima, a naše je na zemlji. Međutim, Allah Đelešanu nam govori u Kur'anima da Islam nije takav. I islamski sistem nije takav. Allah Đelešanu poziva ljude, ja i onda ti namenu, udhulu fi silmi kjahe. O vjenici, uđite potpuno u vjeru. Vola se tebi uhutuvati šeitan. Inna hu lekum adu I nemojte slidi šeitana, znači, sve mimo potpuno prihvatanja vjere, šeitan od toga oduzima. I što god nije odjere, to je od šeitana, vale tu lari, Nemojte slijediti šetan stope, on vam je otvoreni i neprijatelj. Dalje, drugi je znači, kako ću rekao, ovaj demokratski koji jednu stvar uzima, drugu odbacuje. Allah Zelešanu kaže za kršćane i za sve ljude općenite ajet, znači ajet ul an u kuranskim znanostima, da sve vremena važi, eto tuk minu ne bi bazi, ti tabi je tak polu ne bi dati. Znači, vi u jedan dio knjige vjerovati, a drugi odbacivati. Ko bude to radi, Allah Đelšanu stane da ćemo na dunjalku doživiti srama velikih patnjova na ih da ćemo patna još više, još sreća biti. Postoje mnogi u muslimanskim čak zemljama, postoje mnogi slojevi sekularista u najvećim ustanovama i najveći, najveće funkcije ob, obnašaju ljudi koji su sekularističko usmjerenje. Ljudi koji su učili školu sekularista. Čak i ljudi koji vjeru objašnjavaju, učili su kod sekularista na zapadu i sad zadivljeni su njihovim idejama poput filozofa, je tako, koje mi vrlo dobro poznajemo, koje vrlo često spominjemo, Platona i ostali, Hegela i Aštajda i ostali, znači zadivljeni su sa njima. I oni uče čak u medresama i na fakultetima vjerski uče ljude sekularizmu i filozofiju. Ima i ti predmeti. Međutim, ima dosta ljudi doktora u, u, u, u ustanovama poput bolnica, jer ima dosta učitelja, mislilata, pisata, ima pukog dosta naroda kojeg su oni odgojili da budu sekularisti, nažalost, i neznanja ne imaju veze šta je to tebi, šta je vahdanije, šta je ispovjedanje vjere jedino Allahu Azza i postanu sekularni. Međutim, mi prelazimo na bolest koja je pogodila umet Muhammeda sa osobu 20. i 21. stoljeću. Ona se zove kratko demokratija. Demokratija koja danas, o kojoj danas govori svi i na medijama i pišu u novinama i u knjigama, ulazi na velika vrata u muslimanska društva i u muslimanske zemlje. Lijepaju, slatkaju riječ, što kaže Alija radi Allahanu, Pa riječ istine sa kojom se hoće laž. Međutim, ima u muslimanskom društvu ljudi koji misle da je demokratija vjera. Ima ljudi u muslimanskom društvu koji misle da bez demokratije neće, nema progresa, neće biti ljudi napredni. Ima oni koji su ošli dalje pa vjeruju u nju, čvrsto i ubijeđeni su i ušli su u nju da je realizuju kroz muslimanski narod, i pozivaju na po plakatama, po tepina, pezbolskih kapanjama, pozivaju demokratiju. I ima, nažalost, oni koji su završili islamske fakultete, koji kažu da je zađin platan za demokratiju. Za demokratiju. Pa i njima je ovo usput odgovor, a ne bi želio da se s ovim ganjamo, onda ćemo morati pisati nešto. Znači, uglavnom knjige su braćo i sestre preplavljene u ovoj temi. Ima među studentima koji su završili čak po arabskim zemljama fakultete, gdje kažu da su neki čehovi sa zvučnim imenima odobrili da se glasa za demokratiju i da se poziva o demokratiju. Međutim, kada pročitamo njihove knjiga, ovdje ćemo neki od njih spomenuti, vidjet ćemo da oni kažu svojim knjigama i u fetvama koje su drugi naveli, njihove fetve kažu da je da zakon mimo šarijata, takvijski zakon i da je to kjafski zakon, da je kjafer onaj koji glasa za to i koji ide u to. Međutim, ima oni koji se suočili s problemima i izdaju sve sve u vremenu. Pa, pored jasnih kuranskih hadijskih stavova, imaju svoje neke dodatke i kažu mi živimo u tom vremenu. Zaboravljaju ili ne znaju pravilo u izdavanju fetve da fetva ne smije štetiti Kur'anu i sunetu. Znači, fetvu ne, fetva se ne smije izdavati ako se okrniti zabrana ili naredba šarijata. On nema pravo tu Ako se radi o haramu ili o halalu, on nema pravo o halalu ti o haramu. Međutim, eto, ljudi se, koji nisu čak sposobni dala fetve, usudili su se da to radi. Nažalost, danas je takvo stanje u kojem mi živimo. je, zašto demokracija nema ništa sa islamom? Zato što u, u, u, u, u sulima, u temeljima demokracije i islama su velike razlike. Prvo, demokracija se kada potpuno kosi kaže ulema sa islamom i islamskim načelima. Pod pa broj jedan, demokracija je sud pripada narodu a u islamu su pripada Allah. Vidite razliku. Kaže jedan od šejhova, kaže demokratija je stavila čovjeka na mjesto Allaha azza wa Čovjek koji piše zakone, direktno je sebe suprostavio Allahu azza wa I direktno je sebi prepisao božanstvo. A kaže se i kod upinjena razbrana. Sve su sve to znači. U šerijatu sud pripada Allahu. Ela lehul halku ale imamo puno ajeta. En hukmu ila lida. A da sud pripada Allahu, a da njemu ne pripada stvaranje i upravljanje, to te ćemo ajeta spomenuti. Druga to. Demokratija razvaja između politike i vjeri. Lajcistička je. Kažu, da je Bogova nebesima, a oni sude na zemlji. Allah je lešanu kaže kuna ajeta valila i bulku sema vati vrat. je vlast na nebesima i na zemlji. Valila i mati sema vati vama kvijek, vama bejne uma, vama tahta tera u raštim ajetima. Allahu je sve izađu nebesa i nebesa zemlja i nebesa zemlje i vama, vama tahta tera i ono što je dol ispod. I to je Allahu azeveđan. I to se posti sa kuranskim i šarijatskim principima. Znači, u njih je, znači, vjera odvojena od politike. Vjera se ne smije miješati u sistem života, na, ljudski sistem života na dunjalu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Efa hukma džahilijeti je bom. Zar oni žele da im se kao pagansko doba sudi? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ kaže jedan od zalima Ovo je ahtenu, ova riječ u ahtenu nema bolj ljepši. A ima li lepšeg, najlepšeg od lepših sudija od Allaha Azza wa Jal narodu koji čvrsto vjeruje? Znači, mumin koji čvrsto vjeruje, ne smije uzeti drugog sudiju mimo Allaha Azza wa Jal. Jer je ovo ahten, najbolji su, Kako Allah Želešanu kaže u suri Nisa, kaže, da ahten te vila. A to je najbolje tebi najbolje tumačenje, tumačenje šarijata. A i, to, i dotak ćemo ajta miša lahu, te ala dođe. Da imamo kako je nastala demokratija. Jako je bitno poznavati temelje demokratije da bi znali to greci. Kako je postala demokratija? Postala je od dvije grčke riječi. Demos narod i krates vlast. Što znači vlast pripada narodu, a ne Allahu Azzeveš. To smo već objasniti. Dalje, Vrhovna vlast je u rukama naroda, u demokratiji. Volju naroda izglasava parlament, ako gledamo ovo, ima dvije vrste demokratije, izglasava parlament kojeg su narodi, ono se izvršava parlament kojeg su narodi izabrali. Znači, narodi izabrali poslanike i onda poslanici, znači, donose zakone. Ova je u Francuskoj, znači u Americi, ovakva demokracija. Međutim, druga demokracija, druga vrste demokracija, koja zove e, direktna demokracija, ješte u Švajcarskoj. Gdje, znači, parlament donese zakone i onda i predstavi ljudima i onda oni zadnji aglasi. Ovo su dvije vrste demokracije, razumite? Prvo ljudi izglasaju poslanike i predsjednika. I onda oni zadnji aglasi posu. Druga u Švajcarskoj ovi poslanici njima napišu zakone i onda oni za njega glasaju. Šta usvaje, šta ne usvaje, ide na glasanje. A vidjeli ste nekad koji kaže, hoćemo doprinos, prinos, na primjer, hoćemo e, za lečenje tih zakon donaju da dignu standard lečenja, tako onda glasajući. Hoće li neći? U ovom drugom dijelu. Znači, ovi su, znači, oba su, uglavnom, da znate, oba su nevečni. Demokratija znači izabrati određene ljude koji će sprovoditi odredbe određene funkcije. Koji će sprovoditi određene, znači, određene, onaj, kako se zove, određene zakone koji oni određuju i oni usvajaju. Zbog toga, po, po konsultu uleme, znači, izma uleme kaže, da je ulazak parlament kuka jer ti ljudi direktno propisuju zakon. Sva ulema je složna. Ulazak u parlament i propisivanje zakona je kukot koji zlazi. To je, u tom je sva ulema složna. Išma uleme kako kaže ulema. To je složno. Znači, parlament propiše zakone i onda i onda ih provodi u praksi. Ovo, ono što izvršno vijeće postoji kod nje, ono ih u praksi. Osnova, kaže, demokratije je nastala na grčkoj filozofiji i rimskom pravu. Prvo je nastala gdje? Demokratija je prva se sprovodila u grčkoj u Aten, Ateni. To, to je mjesto gdje se prvo sprovodila ova demokratija koju danas imamo. Ona je znači nastala od Jafina. Načela, kaže, sekularizma i demokracije. Morate reći, na sabora, to nije tema da dođe ovo moram, ovo naučiti, jer pa mora ti imati sabora. Kaže, načela sekularizma i demokracije, on se ostavi. Se kose sa islamom. Od prvo je odbijaju suđenje po od šarijatu. Drugo, taj ostali, ostali su šarijate života muslimana. Treće, protiv se životu i ono što ime je došlo Resul sallallahu alaihi wa sallam koji je sudio po šarijetu narode koji taj vlad, koji vlada, ne Allah Azza wa Jalla. Demokratija da zagovara jedan od najvećih problema kod demokratije jeste što zagovara slobodu vjeri. Znači možeš vjerovati u što Tako to oni kažu, a nije to tako. Allah će zašanu kaže i da dina i da vaš nisma. Ono je pte da ga idu smanu dina pre pa utba od njemu, pa u osvi na ahiretu na to Ko bude želio drugu vjeru ume slava, neće biti primjena učena ahiretu biti od onih koji su izgledani. Dalje, demokracija kada dopušta svakom pojedincu da može govoriti šta hoće i vjerovati u što hoće. Znači ima slobodu govora. Allah Đelešanu kaže Ja i Jelani nam se kula kulu pala sadina. Ko ljudi bojite sa laj, govorite samo isti. Znači u šarijatu nema pravo govoriti čovjek govor koji ga izvodi izdane i koji pravi smutnu među muslimanima i pravi nered u društvu. Međutim, u demokratiji je to kao dozvoljeno. Međutim, ali kada se tire njihov sistem i kad se govori o njihovom sistemu, onda ideš i da reši tako. O njima nemoj puno pričati. U demokratiji, što se kosi sa šarijatom, većina kad izglasa, to se donese na uštrb manjine. Ne pita se li ste. Znači, kad donet, hoće doneti propisa alkohol, će dozvoliti, neće većina ako dozvoli haram da ono se provodi ne glasa šarijat što je u šarijatu zabranjeno. U šarijatu se gleda istina, pa makar bila manjina. Znači u šarijatu se gleda istina, makar bila manjina. Jer Allah Đelešanu kaže većina ljudi neće da vjeri. Brati, nek se nas gledaju puno. Neće vjeri. Znači gleda se ko je na istinu. Kaže poslanik toga Hadiske, kada živa muslim, na sudnje na oče čovjek dođe samo se jednim. Jedan čovjek će njegov sledbenik koji je bio na dne, on da mi se učin. Poslanik, kada poslanik, znači na sudnjem danu, kada stvari sto će doći, samo će sa njim biti jedan vjerovnik. Znači, istina nije uzaći. Čak Allahu, Allah će rašanu kada poslaniku, ako se budeš pokorao većini na zemlji on će te odrati, pa već da je Dalje, demokracija, demokracija, deveta sva demokracija zagovara glasan. Hoćemo biti vjerni. Hoćemo šrijetu Allah Đelešanu naređuje da bude čovjek vjeran. Daje mu dva puta i prijeti mu, to je dejna u nezbi. Ima šatra, ima kefuta. Hoće li biti zahvalne, da li će mi Ima i dva puta. Pa kuđa, e hakum ne rabi, to je šatra i poče. Reci istina dola i tu u svoj kući, nego kući, nego ne, ila te da li rabi na. Nek ne veri, ali su da zale, da kafe, nek rabi. Znači, islam kaže poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i ti ide pravim putem, uspravi u njemu. Kako ti je naređen? Znači naređen je da ljudi budu vjerni. To je do, suče dobro za njega i da da nije uđi nalazi za njegov. Allah subhanahu wa ta'ala u ajetima govori o puno ajeta. Ovo je samo neki izdali, moramo ostaviti temu. Kaže Allah Želešanu, kaže وَلَا يُشْرِكُ فِي هُكْمِهِ اَحَدًا Allah Đelešanu u svom, znači, svojim propisa, svom, svom suđenju, nije uzeo nikog sebi za pravdu. Znači, ne trebamo drugi sud ima njegova sud. Dalje, وَمَا اخْتَلَفْتُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُكْمُ إِلَّا Ma u čemu se vi razišli? Propis je zato kod Allah. Ova riječ min šej, kaže Ulema, kaže Muhammed Ibrahim Abdulati Ali šej. kaže ovo je znak sve upadnosti, mi še, ma u čemu, i u malom i u velikom, i u dunjalskom i u vjerskom, u ekonomiji, u vojim pitanjima, u, u znanju i u bilo kojim drugim pitanjima, znači mi še, čemu god se razilazite, to bi se zato to dala, a završen. Dalje Allah Želšanov kaže, Efe tajra Allahi, e jebtani hukman, wa huwa lazi enzale, ilaikum kitabah mufessala. Kaže, zar mimo Allaha Đelešanu tražite sunca? Kad vam je on potako, kada on potako objavljuje, šta ovdje znači mufessala, šta mufessala, znači on potako objavljuje sve o propisima, sve što vam treba, Da pored njega tražite drugu sunca? Da li Allah Đelešanu kaže, evanil hukum, بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم kaže i ti sudi prema onome što je Allah Đelešanu objavio. Pa to je to jako bitno drugi dio. Vola se tebi je hvaru. Nemoj da slijediš njihove strave. Jer ljudi uči da po strastima suniš, kako njemu odgovara. I prolazi da se sudi kako njima odgovara. Kao što jedan kaže, ja hoću da mi ti sudiš, kaže, ali ako ćeš mi pravi da sud, šta je ti joj reći? Ako ćeš sud danas, ili neće ja predati šehu se sudu dođi predali jer on mi je bliži, kod njega ide na predavanje, kod tebe ne ide. Znači, nemoj, znači, da slučajno potrebo za njihovi strastima. I šta pa to jako ne? Kaže Allah Želešanu, o majdu, vahderhu, i pričuvajte ih. Pa pričuvajte se i dobro. Da se ne odvrate, en jecinu te, anu, Bađe mahađa Allahu ilaj. Kaže, da te ne bi slučajno od nečeg odvratili što ti Allah zrušano. Ja, ti čuvaš i dobro. Odvratit će te ono što ti Allah. Znači, ljudi su takvi. Oni neće šarijati. Da oni čak oni koji su ne pošarijate odračaju na bilo koje načine. Tam ne, zago, ne zagovaraju to i da ne sude o to. Vidite, to je bilo doba Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allah zrušano, Emlehu šurekjaju, šara'ulehu minat dini, kaže mala mi je zem bihla. Kaže, zar oni imaju božanstva koja će im, kaže, propisivati vjeru bez dozvole Allah, a žele ono što Allah nije propisao. Zar to nisu tradnoški sistemi tako svi, zar će oni imati božanstva, a ovdje govori da su oni koji potpisuju zakone, božanstva. E sad parlament, ovo je odgovor brata, parlament ulazi u Allah Đelešanu kaže Tehadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunita. U suri Teube. I oni su uzeli svećenike svoje i monahe svoje da ih obožavaju mimo Allaha Azzarađa. Poznati hadis koji bilo imam tirnu u suru suru koji je suru radi da je on rekao poslaniku, a bio je kršan, mi njih ne obožavaju, ne paramo njima na sreždu, Kaže, da nam on nešto ne zabranio, a vi to ostaje halal, a vi to ulazi obratno. Kaže, ja, pa eto, to je njihovo obožanje. To je fenomen. Vidite u Kur'anu Allah Želešanu kad govori teško onima koji وَيْلُلِ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِيَدِهِمْ kaže ثُمَّ قَالُوا هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامُ kaže teško onima koji pišu knjige svojom rukom i kažu ovo je od Allaha ili ovo je halal, drugo je kare, ovo je halal, ovo je haram. To radi parlament. Dalje, ko se povede za suđenjem, mimo Allahova suđenja, on je uzeo sistem drugih religija, uzeo je sistem drugih naroda, a poslani kare u Artičkoj bilježi ima Allaha u svom ustanu, men te ševeli, tamo je fahuamin. Ko bude slijedio jedan narod, oni je od njih, U hadisu koje se bideš u sunanima, imam divni dinesaji, kada se tebi u sunane, men kane min kabliku, šibre bez šibre od zirani bez zirani, vi će nekada slijediti običaje prijašnjih naroda, pedalj po pedalj, stop po stopu, pa kada bi oni ušli u rupu dabe, životinsku neku, i mi bi za njima ušli. Šta ovdje kada u rupu životinsku, zato što ona dabe životinja, ona, ona, ona je strepo, puške su, što za jemenic vidio, što oni ga nije prijeća, što štupio je, pa kad je vidio Havda Ibn Veli da okrenuo iz toga. Kaže, on spavao sa klopom zajedno. I zato ovdje po slavi spomenu njegova rupa je u njoj kobra. Kad bi oni išli kobri u ruku, i mi, kad je kobra njega ne jedio, kobra ne jedio, kobra ne jedio, E tako isto su jarane oni koji uzmi hrećane živjele sve. I to se kod nas sedavijača upravo desila od bolesti kompleksna više vrednosti. Mi sve kod drugih vrednijemo, ali svoje ne znamo vjerati. Zašto? Zato što nećemo ga izučiti. Zato što ne tražimo uput od Allah na nas uput, ja znamo težinu Kur'ana. Nije Kur'an došao da visi na rafama i, i pod vitrinama. Kur'an došao da se sudi po njemu, to je ustav i da se radi po njemu, jer Kur'an će doći, jer Kur'an u hudetu leke i valejke. Kur'an je dokaz, zato je kod sebe na sudnjem danu. Kada da će doći dva šefađi, je ovo krijameti. Doći kada je šefatan, dva će šefađi i doći na sudnje dana, Kur'an i pust. I zauzimat će se za svoje sahibi. Kažu jednom hadisu, poslanik sa mnom ikra u Kur'an, ka inna hu je ti ilo umel ti jameti šefijan jasari. Učite Kur'an, on će doći na sudnje danu i zauzimat se za svoje učače, on će šefađi biti ali oni kaže koji su radili do toga. Za njega će se za uzmati. Kaže se i kud onima koji sebe stavi na mjesto božanstva. Kada koji čovjek uzme da propisuje zakone, stavio sebe na mjesto Allaha. A oni kaže koji u njega vjeruju njegove pisanja, uzeju sebe njega za božanstvo. Kada je Ibn Kajim? Ima pet vrsta ta vuta. A tako ste došlo od riječi tog jama. Sve što prelazi granicu. Ko pređe granicu u ibadetu nekom drugom ima Allahu, a tu ovdje u sustvu ima Allah za večer. Ošao je u kufr, ošao je u nevijestom, jer njemu ibadeti. Tog jama prešao je granicu. Znači on, on hoće da propiši da Kaže šejh Ibn Kajim el-đensi, rahmetullahi ta'ala alaihi, kaže pet vrsta je ta Jedan od njih je sud koji ne sudi ili sudac koji ne sudi ko? Voilà. A sjećate se ono trojica hakima će u onaj su kod Allaha, dvojica će u džehennem, jedan u džene. Koji će u džehennem? On u džene će lakše ovo svoje. U džene će onaj koji zna istinu sudi po istini, po Kur'anu. A u džehennem će i čovjek koji ne zna istina sudi, pa može Allah najbolje znati pogodi i pogriješi. A u džehennem će isto onaj koji zna istinu, a ne sudi po njemu. Znači, kaže, raspravljaju se neke daje po, de, po, po, po rasama i po depsoma, kaže, je li glasanje, tijelo koje izvodi, izvodi koje ne izvodi, je to kufur, kada si alije, kufur keramije, ide kufur, tu ne kufur, Allah vam dao a, i uputu. O pa šta je to kufur? Fijalije, kufur, kelamije, kufur, dune, kufur, je to riječi s kojima se mi trebamo igrati šta misliš kad ja zvao to koji glasao ti na očare, a malo je to znao. Hajde neki kufo tu neko. Tak kaže. Šta misliš da ka, a to je gore. Da kažem od tebe zovemo koji glasa za takvušti zakon. Gdje si ti na očare? Lopove, lažove, ubicom, kradljiva. Ili bio zadovoljno s tim? A što je da zove kjaka činovo? Ha? Stoji ti? Tu su radio. Nisi zadovoljno tijel, pa kako se namiriš na tim terminima? I ova ulaziš u tu. Pa nije, ako se vjernici, kako kaže Ibn Abdullah i Mesud, boje greja ko brdo koji hoće da se strovali sa njega, pa što ti misliš za kufr? Neki kufr tu ne kufr, kako kažeš. Hajde da uzmimo da je tako. Pa čovječe, bojiš li se ti Allaha raditi tako? Ti ulaziš glasa za sistem koji nije Allah objavio. Pa vidite, braće i sestre, svaki čovjek koji je ušao u u stranku ili u zatvor, stiste, ili glaso, ili zaljubljen u to. Vidite kako je dalo u to. Čim je u to ušlo, ostaje bez Allahove podrške. I vidite kako je se izmjerao i potpuno otišao u ta lute. Imamo sad braću gdje idu u SDA, a, a, a, para, SDA, nova SDA, a pa oni su lopovi, su tako pošteni. A oni prije bili lopo novi pa i došli sad ovi pretekli učenici, da su oni lopovi, tako su oni pošteni jest? Pa kaže Ibni Kajim, jedan od taguta jeste sud ili vlast koja traži da se oslobodi. I je ko brani tu vlast, pa direktno ko brani taguta, i on ulazi poput policije i sliši, i oni ulazi, oni ulaze pod ono. Dalje, Što kažu, idemo u demokratiju po većini, kud svi tu, svi tu imali mujo, u šarijatu nije tako. To govorim nam. To je Allah rekao. Kaže poslaniju, govorim od nam. Kaže, te tebi ja ekstere, men fil ardu. Ili ljudi luke, ardu. Ako se ti budeš pogodio za većinu na zemlji, oni će te odvrta veliko da leta nema. Pa šta kaže većina šta radi? i kad tebe una ile tam. Ništa oni drugo ne, ne slijede do ja mislim. Cijela filozofija je sistemski, sistema mimo šarijeta. Ja mislim da je dobro vas. Ljudi ga napravila svojim strastima. Kako god je čovjek manjkav, koliko je sada ima tako i njegovo srce. Mogu se omati ozi, ostaviti iluzije. Allah Želešanu kaže, kaže i oni, i kad tebi une ili zane, one ništa drugo ne slijede do ja mislim. Bolje je možda bilo ovako u zakonima. Hajde, šta mi, šta ti misliš, onaj što ga zovu poslanik u parlamentu, šta ti misliš kakav se uzakon, ono ne, pa mi mislimo. Hajmo prvo, dobro. Ko je taj? Pa idemo oči. Allah jedini vodi pravno kuća. Da tako? Sa Kur'anom. Inna hada Kur'ana jehdi lille fihi akar. Jedino ovaj Kur'an vodi pravno puta. U sve Isus sve. Allah Đelešanu kaže suri. Dalje, braćo, Allah Đelešanu nastavlja u ajetu pa kaže وَإِنُهُمْ إِلَّا يَحْرْسُونَ Ne nego oni neistinu zakoni ima Allah, šehade. Zakoni koji ko prisustuje njima njihovim, njihovim predizbornim kampanjama i ko prisustuje njihovim sjelima i druženjima, nek zna da lažnom svjedočim. kaže Allah, Žešanu, on je neizmjeran. Ovo je. Dalje, jedna jaka bitna stvar, vidite kako govore u strankama jedinstva muslimana. Mi moramo biti ujedinjeni, došli iz tri stranke na jedan govor i svi kažu mi moramo biti ujedinjeni, a oni došli na jedan. Vi znate da Allah Žešanu mu poziva u daru a oni u daru kufu svi ostali ima Allah. To su dvije ravaste, šta hitku šeitan i pod Tako Allah Zršanu kaže. Oni su hizbu šeitan, a Allahu atmanja i uspuno. Jedina ispravna stranka. Pa kaže Allah Zršanu, pati za stranke. Muslimani, ako ćemo uzeti da je neka ulema dozvolila da se glasa za manje zbog, a ti može u zlu imati dobra, znači nema ništa od toga. Znači, u VC-u, srpsku je nema tu ništa dobra. Kad kaže Allah Zršanu, muni bine i lejni. Allah je došao. Kaže, ekimu salata, ovo je drugi ajet. A ovo je druga sura. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala, u suri eh, Rina, kaže, Allah je došao, ekimu salata, ovo je drugi Klanjajte namaz, ko ne klanja namaz, da je Pa kaže, mi ne zna vide, tere kodino, tano šijam, kuruši se zmjavili. I nemojte biti kao mušici, znači ovi kao mušici, koji su svoju vjeru raskomadali, u stranke se podijelili, kulu hizbim ima lede i trebu. Svaka stranka, pa stranka, hizbim, zna govora s su što je spomenuo. Svaka stranka, muslimani se podijeli u više od deset a kao jedinstvo oči. I svaka ta stranka ima svoj program, i kao svi pozivaju hajda, a hajda nigdje na pomoć zato što je šeitan na taj propisan zakon. A međutim, Allah Đelešanu kaže za vjernika u suri Enam, tebe se uopće ne tiču oni koji se u stranke boru, svoj vjer vas nova stranke se tiču. Uopće te se ne tiču. Šta vam hoće ovo reći? Nema, kao u, u jednom pravilu šarijanskom, cilj ne opravdava sredstvo. Ne može cilj ako je šarijanska država sredstvo vlasanje haram dolazi. To su i hvari muslimini i hrstili koji je non stop, evo vidite, gdje ne vladaju, samo ih ubijaju i vješaju. Brat je napisao, pa gdje je islam? Hajmo uzeti gdje je islam bio poslavniku sa On je daleko u našem, gore od našeg stanja bio. Poslanik je samo bio musliman, a čita svije stenje u kufra i stranicu nekako. Od velikih naroda i nacija. On jedini poziva u nevi. Pa je poslanik odmah rekao, nudl, poslanik što ma da bude u lider. Sam da ostavi vjeru. A oni odu biti lider i ostavi vjeru. Vidite kako suprotno poslaniku radi. Odu kao vjernici da budu predsjednici i ostavi vjeru. A poslaniku nuđeno da bude najveći lider, ali ne, ti ostavi, hoće da ostavi vjeru. Šta je poslanik radi? Gdje je Šta će meni vlast mušicima? Ja vam šta će vam vlada mušicima? Šta će meni vlast mušicima? Treba poslanike odgaju generacije, jer treba sistem, kad bi sad dao šarijašku vlast, nemaj puno osnovu. Treba sistem, da sistem šarijata biti odgojen, treba to zaslužiti imamski. To ne dolazi preko noći. Zato treba dugo vremena, onaj ko žuri, izgorit će u ovom projektu. Tu treba vremena su trebaju generacije is, iskaljene, is, is, istetane, isplesane poput Ebu Beka, poput Tomera radi Al Osmana radi Al Balvanu. Tu trebaju takve generacije. Poslanik je mijenio narod. Da bi taj narod, jer tom narodu taj zakon šarijatski treba drugi zakon. Taj narod treba ga izgraditi, a šarijatski zakon je milost. Da postoje ne bi svakom drugom osjećao glave. I kad je poslanik uveo šarijat u Medini, samo par mladi kao se to su postali. Odvojio je generacije, šta su rekla te generacije kad je stavilo ono za šarija? Šta je rekao sad Ibn Moab? Ili poslaniće će hoćeš. Kuda hoćeš? Prijatelju s kim hoćeš, nemoj prekrati s kim hoćeš. Uzimaj od naših medija koliko hoćeš, ostala koliko hoćeš. Mi će nam naravno se sudano što si dao. Idi Boži poslaniće, miri se s kim hoćeš i prijatelju s kim hoćeš i ljudi koga hoćeš. I ako hoćeš prigovora kreniti, ili bi zato neće u kojoj stavi reći, čita bi reći, i, i te ti, i da je te vrapke ta hasla, i na nećemo bi reći kod oni što su rekli, pusti tvoj gospodar Musi, ali sam ti tvoj gospodar, i tako da mi ćemo reći, da ti osvojiš Palestinu. Znači tu je raz, e, hajde sta ovaj narod povedu šarijat. Ja sad pitam ekvanije i one koji su uboste primili njihovu davu, što će u parlament, hajde sta povedite ovaj narod za islam, hajde imao i na niži kuć, a ne ih povete. A tebe će ubiti dok. Oni će tebe ubiti, a tenta će znači izvršiti na tebe oni. Već je šarijat pomeni, nisu odgojili ljudi za šarijata. Oni nas se dali na dalu. Na dalu ehli sunata ili džemata. Otvorao svoje mešlje ako nam ovi sa velikim ahmedijama ne daju a bit će pitan na sunje danu. Otvora je tvoje mešide, da ustane ljude sugde, javne poruč, javnu dalu, širi islam, objašnjaj islam, sebi i ostalo, i kad ljudi dođu do tog stepena, ne citirajte se, neće Allah nikom drugom čini, da će on znaš. A pa makar mi ne bio živi. Ta generacija Musa, četiri godina je, kaže na lukanju, sve do prisu pomogle te generacije koje su tako vodili. Pa je došla nova generacija s Kiošom, koja je bila čvrsta i skrona pamet. Dao je Allah Želešanu i Uši njegovim vodnicima, zato što ti ljudi je Razumijete, znači, ovom leži sva pojenta. Da li je, je braćo, nastavljamo sad? Ako je Islam dva tesim ga habdullah i davida, to je sa Allahova kad ljude vela da se rako ne smije, da se Ako je Islam vjera jedinstva, alaikum bil džemaat, ali poslani se ne je jekulu vi u minivane kaže, nama maj zadužiš da jedu ma, jedu laj maže, Allaho je ruka na džematom. Šeta ne sjedin svojice i dalje, pričom nema ništa. Kaže, men radan buhatel džennete, fel tenzum džemat. Pa je ko hoće mjesto u džennetu, da ima dobro mjesto u džennetu, da se drži džemata. Ako je poslanik sam rekao da će uspjeti ehle sunesku smjerenje, uh, akida ehle sunesku smjerenje, ono na čemu je bio on i njegove asabe, kaže, to je džemat. Znači, muslimani se moraju držati jemata, a sanke i razjedinjeni. Muslimani su razjedinjeni na više od deset trajke. To je pobijena činjenica da demokratijom i da oni što su šejhovi rekli da to nema u Šejhovi su ako su rekli, pa rekli su da jednu stranku koja je najbliža islamu, ako je nužno zlo, opstanak prijeti, nestanak prijeti muslimanima, koji izmjeri za nama prijeti? Ko je tu? Koja je vaga te, te mjeri? Kad muslimanova prijeti nestana? Muslimanova prijeti nestana kad budu slabi vijeti. Muslimani će se degradirati sami i sami će otići u druge vjere. To prijeti muslima, šta im da fali? Pa ne fali njima bolan vlad, njima fali ima vjera. Ako budu vjeri, tala reku, gola tehinu, gola tahdanu, ne se bol ala neko tuna. Ako budete, nemojte tugovat, nemojte strahovat. Ako budete vjeri, svi ste bi gojni. Allah rekao, subhanahu wa ta'ala, Allah ne laže. Dalje Allah Đelešanu kaže, Fela la rabu ke la yu'minuna hatta ju hakimu ke tima šeđere bejnu. Tume la jeđidu fi enfusim hađa mima pa dejte u vasebnimu teslima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa 65. majetu, tako mi gospodara tvoga Boha. Oni neće biti vjernici dok tebe ne uzmu za suđe i uslušala svojim vrtvoje presude protiv njih normalno, imalo te gobene osjete i dok se stasio na tom predstavljeno. Ovaj ajet je čina u leme, neka leme kaže da je ovo samo jedan imana, ne imama, ali čina u leme kaže da je ovdje iman u osnovu se ne gira, ako se ne uzme poslanica, poslanica su kaže šeš, ide kaj na džerzi. Kada Allah šanu se sobom nakon, Allah se sobom dati, da ljudi nemaju osada imana, sve dok poslanika ne uzmu za sudi. I ne samo da ga uzmu za sudi, nemaju imana dok god kad šarijat presudi prcima, dok presude proti njih nimalo te gobe ne osjeti. Kako mi postupamo kad presudi? Dobro, daš ti kad presudi. Dobro, pravosti. I poslije, to je onaj nevnama sud. A tu svi isprcamo. Dobro, sve mu isprša izlazi zbog njegova nezadovoljstva pred šarijaskom presudom. Kad presudi šarijat, ne imaš imana ako progovoriš jer. Ajmo mi drugo osudi. Kad jedan presudi, pa kaj ajmo mi drugo, ne ovaj učan dobro. Ajmo mi drugo. Znači, to je dokaz da mi ne imamo imana. Kad je šej Muhammed Ibrahim, Abdullazi Ali šej. Kaže, jasno je da u veliki kufr, kaže, stavlja se Pa jasno je da je jasni i veliki kufr oni koji stavlja druge zakone mimo Allahu a Đelešanu zakon. I prihvata druge zakone i stavlja zakone u suđenju u državu nek drugo mimo Allahu a Đelešanu. Kaže jasno je ova šej Muhammed, Ibrahim, Abu Latif, Ali šej, kaže jasno je da je veliki kufr onoga, da je u velikom kufru onaj koji stavlja drugi zakon mimo Allahu a Đelešanu zakon. Dalje šejh Abulatiji kaže kako za ajet ako se u nečemu ne slažete kar od duhu ila Allahi u Rasuli obrati sa Allahu i poslaniku i tudi kad bila jedan brahe ako vjerujete Allaha i sudi dan ovu riječ kaže ova riječ kaže uslovljala vjeru da se vrati na Kur'an znači uslovljava ako se ne vrati kad se ne slaži na Kur'an i Sunnet, vjerujete Allaha i sudi ova šeha. Pogledajte knjige koje, koje govori u kute, da li se nje ušte i kute zabila, pa pogledajte do ova šeha. Kaže, uziše je Allah Đelšanove negiruo vjerovanje. Ko ne uzima, ko ne uzima poslanika sallallahu alaihi wa sallam za prijatelja. Kaže Mohamed Put. Mohamed Put kaže, odnosno, čovjek koji je živio u prošlom stoljeću, jedan je preselio Mohamed Put. Lajatina Kutla kaže. Šejh, učen insan. Kaže, ima ljudi kod nas koji kažu da demokratija i islam. Islam je demokratija, to je islam. Kaže ovaj šejh, zato. Ne ima ništa zajedničkog između demokracije i islama. Ništa nema zajedničkog. Kaže, islam sa demokracijom se ni učen ne slavi. Dakle, ništa nema zajedno. Onaj koji kaže islam je, on, odnosno onaj koji islam uporedi sa demokracijom, kao što ga kare danas, niti, ja, niti, niti ima sa islamom, išta onaj koji islam sporedi sa demokracijom, kao što to danas neki podavali znači vam muslimani, govore koji ih voluju kompensati niže vrijednosti. Kaže Ibn Kesir u tafsiru ajeta وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا أَمْ يُؤْمِنُونَ Tafsirat će ovaj ajeta Ibn Kesir u tafsiru njegu Ura Majda kada kaže onaj šejh kaže Allah Đelešanu je uporio one koji su uzeli odnosno zamenili jaki i čvrsti istinski zakon za druge zakone koji su ljudi napisali. Kao što je kaže Čingis Khan napisao Isus sam napisao jasnu knjigu koja je komparacija bila među Kur'ana i Tevrata i Inđila i htio da kontrira ili parira sa Kur'anom. Kaže, on je jasan nevjerni od Izma Udati. Zato što je napisao zakon koji hoće da parira šarijat. Kad su pitali sve u Islama ili Tejmu za Tatare i za ovoga nasilnika koji je bio njihov vođa, kaže, je li on nevjetni, zato što je uzao neki sporo iz Korana, kao što kod, kod nas ima to neko, uzma Diogenina, kaže, še je uzma Kibir Fedan, kaže, on je ti u pravom. Kogod pa piše zakone, mimo zakona, pra, on je nevjetni u pravom. Dalje, on kaže za suru, ovaj šejh, kaže za suru, Alam te vrla dina je zumul za sura nisa, nisi li vidio oni nam se vrlo žina jesu mune ti nam se vidio. Nisi li vidio oni koji jesu mune, koji misli da su vjeri. I kažu da vjeruju ono što je obratio i ono što je obratio. A idu i hoće ljudi dune tako da ima sam a idu pred taguta i hoće da je tagu sud. Kaže ovdje on šejh Abdulatim, kaže da ne vidite da Allah Đelešanu kaže da je njihovo vjerovanje samo mišljenje na sudi. Koji hoće da je tagu sudi i priznavaju tagu bolje šarijata, samo je mišljenje, mišljenje da su one pravi jezici, ko se samo imaju mišljenje. Dalje, mnogi kažu da je šejh Bimbaz dozvolio uruži da se glasi. Hoću baš ovdje sam na, na, našu baš Bimbaza namjerno sam našao bimba. Zato su vam ovi navodili. U njegovom dijelu Akidat Stahiha, šeht bimba, kaže, izdaje fet, kaže. Četvrto dijelo u njegovoj knjizi, Akidat Stahiha koji izvodi dje, četvrto dijelo, pa ima i tamo je šeht Muhammed Ibn Abdullahab na, naveo oni koji hoće da sude i vole da okrenu na isto ovaj šeht, ali četvrto dijelo, četvrto dijelo kaže, kaže nevjernike, znači ljudi su nevjernice, nevjernike, onaj pred koji piše zakon i izmišlja zakon i Allaho koji kaže da u ovom vremenu je da zastare osjećenje ruke, hadovi, ili vičovanje pijanice, ili kali, kali se na zinjalučar kamenovanje, ili koje sa oženjena pričala. Kaže, koji tu tako misli? I koji misli da ovaj zakon šarija ne može, znači, prati tokove života? I koji hoće da razvoje između onaj dunjaluka i robovanja Allahu, a da kada je robova na nebesima, a oni da vladaju na zemlji, kaže, oni on koji misli da drugi zakon ima nešto bolje u šarijata, ili da je šarijat zastario i koji kaže onaj vjeruju da se može po drugim zakonima suditi u nekim pravim pitanjima u ovom vremenu koji, u kojima je šarijat nije dorečen i zastario, kaže, on je, kaže, o ono što je Allah oharamio. A kaže, onaj ko je ohalalio nešto da je Allah oharamio, on je, kaže, po ićma u lebi nevijeti. Kaže, pa makar smanjiti Ja vidi što smo htjeli da se dalje. Ovaj brat nam je postavio pitanje. Čovjek klanja, posti, zekja daje. Ide možda i na A da li on može ući parlament? Pa to je isto da bi čovjek znači, pomiješu kufr i islam i onda sad zadržava ovo moj mozik. Kufr prišli ono što je bilo. Ako je kufr otići i nevijest otići parlament, onda nevijest po veliku više sva, sva djela. I on zato nije bilo padeo. Ja Allah Zrušanov kaže, on je tebe u kvandini, ako odpane od svoje vjere, hak tak nam mali. Njegova djela su propala. Allah Zrušanov kaže poslaniku, Kole kad uhi lejke vele ne kakti, ne šlekte li hak tada amalite kaže, on propisa tebi ima prijete svima, znači, ako bude budete Allahu prepisali druga, potaš je vaša djela. I poznate vam i vidim učenjaka da šit veliki, kuš veliki i nifa veliki brišu pa djela, čovjek ide vječna se u džehene, njegova krv je dozvana, njegov vjetak se uzma kao rat i ratni ne nasleđuje se iz prska. To su stvari koje potpadaju kod kjavra. Znači, Ovo je rekao šeitno. Dalje, čitao sam Akidus uh, e, Tevhid, Salim šeit Hemza, Pisu, i tamo navodi šta su djela koja izvodi iz Islama, šta su djela kufra. I citira šeha Usenjina, kaže, i kufr je nesuđenje po Allahu zakonu. I kufr je nesuđenje po Allahu zakonu. Eto navodi i Ferzana, stale Usenjina, i njima da da su isti šehu to ti isti. Dalje, kaže šejh, to je jako bitno ovo smo imeni Abdu Bakri, ovaj šejh Mohamed Ibrahim, Abdu Bakri, ali šejh, kaže ono što je Ibn Abbas rekao u svom tefsiru, za aj, vrlo ne jahko bi, vrlo ne jahko bi, vrlo ne jahko bi, vrlo ne jahko kaže, kumov fas, kumov zanon, kaže on prije ovoga, kaže, pa vidite li u ova tri nazva, kad vala nazva, Kako je Allah pozvao prvni namet nadimca? Kjafer, da su munafici, da su zaličar, da su. to kad je dovoljno pametno se? Međutim, on kaže, za ovaj ajet, vam jako bi vajdel Allah u felikom plenu, to niko je nesli prošla, ste Allah, da on su kjafri, kaže, nije to onaj kufr koje vi mislite. To je kufr, tu ne kufr, kaže Ibn Abbas. Kaže, neki su to